บุ๊กทูห้าสิบหก пятьдесят шесть ความรู้สึก почутти มีความรู้สึก ต้องการ อยาก Мець жадання เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก У нас ёсць жаданне เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก У нас няма жадання กลัว Баяцца ผมกลัว Я баюся ผมไม่กลัว Я не баюся มีเวลา Мець час เขามีเวลา Ён мае час เขาไม่มีเวลา Ён не мае часу เบื่อ Сумаваць เธอเบื่อ Яна сумуе เธอไม่เบื่อ Яна не сумуе หิว Быць галодным คุณหิวไหม Вы галодныя คุณไม่หิวหรือ Вы не галодныя กระหายน้ Хацець піць ำ พวกเขากระหายน้ Яны хочуць піць ำ พวกเขาไม่กระหายน้ Яны не хочуць піць